الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه اشهد انه ادى الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه فجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 لهداية الناس لإنقاذنا من النار إلى الجنة لأنه سبحانه وتعالى يريد لنا الخير إذا نحن اتبعنا هذا الخير فعلى رسل من آدم عليه السلام إلى آخر الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل رسول قد جاء بمعجزة كل رسول قد جاء من الله تبارك وتعالى بمعجزة وكل رسول ذهبت هذه المعجزة مع موته صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام فمعجز فالمعجزة خالدة إلى يوم الدين ألا وهي هذه الرسالة الخالدة الذي أرادها الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم فالدين اكتمل ورضي لنا الله تبارك وتعالى هذا الدين لنا الإسلام دينا لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام جاء به وكان عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل جاءنا برسالة خالدة إلى يوم الدين من كان يريد دخول الجنة فما عليه إلا أن يوحد الله تبارك وتعالى ويطيع الله تبارك وتعالى ثم أن يتبع الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكلنا نعلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أوزي ما أوزي, في مكة وطرد وضرب وأخرج من بيته صلى الله عليه وسلم لكن ماذا كان يقول للملائكة ماذا كان يدعو لله تبارك وتعالى اللهم اغفر لذنب لقومي فإنهم لا يعلمون يدعو لهؤلاء الناس الذين طردوه من بيته وفعلوا في به ما فعلوا يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون قال لا بل ارجو الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده كما جاء عند البخاري لماذا؟ لأنه رسول الرحمة لأن الله تبارك وتعالى أرسله رحمة للعالمين نعم إن الله تبارك وتعالى أمره بأمر قال يا أيها المدثر قم فأنذر فما زال قائما صلى الله عليه وسلم ولم يتوقف أبدا عن هذه الدعوة حتى أتم الله تبارك وتعالى هذا الدين ورضي لنا الإسلام دينا فعلى كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة لله تبارك وتعالى كما جاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن كان أحدنا يقول إني والله أحب الله تبارك وتعالى فما علينا إلا أن نتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم ونأتي بما أمر وننتهي عما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم لأنها هي هذه الإشارة المثلى لحب الله تبارك وتعالى ألا وهي حب المصطفى صلى الله عليه وسلم والإيمان به والإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم وهذا ما قاله الحق تبارك وتعالى كما جاء في سورة الأعراف قال الحق تبارك وتعالى فالذين آمنوا به اسمع أخي الفاضل فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أخي الفاضل إن كنت تريد الهداية حقا إن كنت تريد الهداية حقا وتريد الفلاح عند الله تبارك وتعالى وتحصل على الجنة ألا وهي سلعة الله ألا إن سلعة الله الجنة إذا كنت حقا تريد أن تحصل على هذه الجنة التي خلقها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين فما علينا إلا أن نحب المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه صلى الله عليه وسلم القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين لا يتم إيمان عبد قط بمعنى آخر حتى يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر من كل شيء في هذه الدنيا لماذا؟ لأن حب المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى اتباع واتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى تقوى وتقوى الله تبارك وتعالى تؤدي إلى الجنة ألا وإن سلعة الله الجنة إنها غالية فما علينا إلا أن نتقي الله تبارك وتعالى إن كنا فعلا نحب المصطفى عليه الصلاة والسلام فنري هذا في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم لأنه جاء عند الإمام الترمذي كما صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام قال من أحبني من أحيا سنتي فقد أحبني من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني ما هي النتيجة كان معي في الجنة يا الله هل تريد الجنة حقا فما عليك إلا أن تتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام تحيي سنته بماذا؟ بتعليم أطفالنا القرآن بتعليم أطفالنا أن يهتموا ببعضهم البعض بالاهتمام المسلمين ليس منا ليس منا من لم يهتم بأمرنا المسلمين فيجب علينا عباد الله أن نتقي الله نطبق هذه السنة بالأحاديث النبوية كما جاءت نهتم ببعضنا البعض أطفالنا كم من أطفالنا يحفظ القرآن هذا القرآن والله الذي لا إله إلا هو عار علينا عار علينا أن نتقن لغة ولغتين وثلاث لغات ولا نتقن آية من كتاب الله كم آية نحفظ من كتاب الله كم سورة نحفظ من كتاب الله لو كنا نحن الكبار نحفظ فما يحفظ أطفالنا أين حب المصطفى عليه الصلاة والسلام أين حب الله تبارك وتعالى أين حب هذا الدين الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى لنا واختاره لنا واختارنا له أي لهذا الدين فيجب علينا عباد الله أن نتقي الله تبارك وتعالى في تربية أنفسنا ثم تربية أبنائنا ثم تربية هذا الجيل حتى يكون هذه شهادة لنا في الدنيا وفي الآخرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من أدير بواسيسكم يوفو بيدي تلات دارما كوما فرام سوغوت سنكام سي انت في بلاتس كوم فرام سوغوت سنكام إلا بردا كانت كومين لجم بوب ما شاء الله مصر وغوت سن بلاتس إلا جم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم افسحوا في المجالس فافسحوا Det är order från Allah subhanahu wa ta'ala. Om ni ska se till att ordna plats till era bröder så gör det. Det är gott om plats längre fram, inshallah, och det är ont om plats längre bak. Så kom fram så gott som ni kan och Allah subhanahu wa ta'ala belöna er. All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om skydd. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ingen medhjälpare. Han har ingen vid sin sida. Och jag vittnar att profeten Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda personen som vilseleder från den är den som Allah subhanahu wa ta'ala har valt att vilseleda. Medan den person som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala låta oss praktisera och följa Islam så att vi dör i ett tillstånd av Islam som Allah subhanahu wa ta'ala accepterar för mänskligheterna. Islam är att underkasta sig Allah subhanahu wa ta'alas vilja. Och det är det Allah, som vi på ett eller annat sätt kommer att belysa idag med Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Genom tiden så har Allah subhanahu wa ta'ala skickat olika sändebud till mänskligheterna. Vad är syftet? Att rädda människorna från helvetet till paradiset. Så syftet med det, att rädda människorna såklart att utföra tawhid. Och det gör man, det, det erhåller man på automatiken. Att ah, när man erhåller tawhid så erhåller man paradiset. Så den ena resulterar det andra. Allah subhanahu wa ta'ala har skickat olika sändebud genom tiden för att han älskar oss. För att han tycker om oss. För att han vill vårt bästa. Men varje sändebud som Isa salam, Jesus sallallahu alaihi wasallam, han hade ett mirakel med sig. Vad var miraklet? Att han skulle bota de som är sjuka och ge liv till den som är död. Med Allahs hjälp. Och det fick han. Men under hans tid fungerar den. Efter hans tid, det är slut. Yusuf alayhi salam, han kunde tyda drömmar. Han kunde tyda drömmar. Så under hans tid så var det ett mirakel. Med hans död så tog det slut. Musa salam, Moses, vad gjorde han? Han kunde använda, under hans tid så var det gott om trolldomar och trolleri och magi. Allah subhanahu wa ta'ala säger till honom, vad är det du har i din högra hand? Han säger, det är ett käpp som jag har till hjälpmedel. Kasta den, den omvandlas till en orm som äter upp allt. Och det är under hans tid som han var i behov av detta. Så olika profeter har fått olika mirakel från Allah subhanahu wa ta'ala. Sen kom det sista sändebudet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom under en tid som människorna var väldigt duktiga i det arabiska språket. Människorna var väldigt duktiga i det arabiska språket så att den person som skriver den bästa poesin, den hängdes på Kaaba. Den hängdes på Kaaba. När den är så bra så hängdes den på Kaaba. Och kommer profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam som aldrig har ljugit, som aldrig har baktalat, som aldrig har sårat någon, som aldrig har begått något felaktigt, som aldrig har gjort någonting under hans liv utom någonting som är bra med det här budskapet från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger till honom, läs, läs. Så börjar han säga, jag kan och ni kan hela historien. Han kom till sitt folk och berättade till dem och samlade ihop människorna, bland annat och så säger han till människorna, hans farbror var en av dem. Vad hette han? Abu, Abu Lahab. Abu Lahab var en av dem som samlades. Han säger till dem, om jag säger till er att bakom den här dalen är det soldater som kommer att attackera er. Kommer ni att tro på mig? Så säger de, det är klart, vi har aldrig hört dig ljuga. Du har aldrig ljugit innan. Så säger han, sannerligen är jag Allahs sändebud till er. Med la ilaha illallah. Vad säger Abu Lahab? تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا Subhanallah. Hans farbror säger till honom, med andra ord, är det för detta, fy dig, med andra ord, eller hans språk, är det för detta ändamålet du samlade oss? Allah subhanahu wa ta'ala med detsamma uppenbarade tabbat yada abi lahab wa tab. Som vi läser och kommer att läsa fram till domedagen. Och subhanallah, det är en, en liten sura. Så att våra barn kan den utan till. Våra små barn kan den utan till och läser den. Människorna bojkottade honom, knuffade ut honom från staden. De ville inte ha med honom att göra. Varför? För att han kom med ett budskap som är La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala lät honom flytta till Medina. Där fick han seger och där fortsattes och kompletterades hela religionen från Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns en mening bakom detta. Nu 1430 år tillbaka efter hans vistelse på jorden i Mekka Allah subhanahu wa ta'ala har sagt till oss, den här religionen kommer att fortsätta. Är vi bra som muslimer, praktisera islam och älska det här sändebudet, sallallahu alaihi wasallam. Vad jag menar med älska det är att praktisera. Vad jag menar med älska är att följa. Vad jag menar med älska är att sätta allt han har kommit med i praktik. Vad jag menar med älska är att göra så som han vill. Vad jag menar med älska är att lyda honom, sallallahu alaihi wasallam. Det är det som är kärleken. تعصي الإله وأنت تزعم حبه Du syndar mot Allah subhanahu wa ta'ala och du påstår att du älskar Allah. Den som älskar någon, han lyder honom. Om du påstår att du älskar Allah, så vad är resultatet? Du måste se till på ett eller annat sätt enligt kapitel 3 i Koranen, vers 31. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ fattabi'uni. Säg om ni älskar Allah så följ mig. Säger Allah subhanahu wa ta'ala till vem? Till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han säger detta för att han ska säga det till människorna. För att vi ska läsa den, för att vi ska sätta den i praktiken idag. Om vi påstår att vi älskar Allah så måste vi följa sändebudet sallallahu alaihi wasallam. Det finns inget annat sätt. Påstår vi att vi älskar Allah så är det profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam kärlek som gäller. Att följa honom, att lyda honom, att sätta han har kommit med i praktiken. Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom för oss för att vägleda oss genom Allah subhanahu wa ta'ala till det rätta, till det bästa, till det ädla budskapet. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger ett uttalande. Man uppnår inte rätt grad av iman. Man uppnår inte rätt grad av iman förrän jag, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, är mer eller kärare för er än sig själv sitt barn, mänskligheten och hela jordklotet om man samlar alla hadiserna. Om man samlar alla hadiserna så måste var och en av oss älska det här sändebudet mer än sig själv, sitt barn, sin far, hela mänskligheten, hela jordklotet. Älskar vi profeten Muhammed sallallahu alaihi så måste han komma i första positionen efter Allah subhanahu wa ta'ala. Hur kan vi sätta det i praktiken? Allah subhanahu wa ta'ala säger tydligt i Koranen Koranversen, subhanallah, den är så tydlig och den är så klar. I surat Al-A'raf säger Allah subhanahu wa ta'ala. Så de, så de som trodde på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gav honom seger, gav honom seger och ger honom stöd och tror på honom och följer honom och följer det ljuset, Koranen, som han har kommit med. Vad är det med dem? De kommer att lyckas. Det är de som kommer att få en framgång. Framgången behöver inte vara i centrala Malmö idag. Framgången är det som kommer att hända. Om inte det är detta liv så är det det kommande hos Allah subhanahu wa ta'ala i ett paradis som är lika brett som himlen och jorden. Som Allah subhanahu wa ta'ala har förberett till de som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Kärleken till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den har olika tecken. Första tecknet, att du ska tro på honom. Utan att jag behöver gå igenom alla de här tecknen. Att du ska tro på honom och älska honom och sätta han har kommit med i praktiken. Hans sunna som är försummad. Hans sunna som är bortglömd. Hans sunna som tyder Koranen. Hans sunna som vi bör följa. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ Håll er till min sunna och sunna utav de, de kalifaterna, de vägledda kalifaterna som har kommit efter mig. Håll fast vid den med era framtänder, ja Allah. Varför? För att det är räddningen. För att det är räddningen. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Och håll er fast vid Guds lina. Vad är Guds lina? Vad är Guds lina? Vad är det vi förväntar oss? Att Allah subhanahu wa ta'ala skulle sänka en lina från himlen så ska vi hålla fast. Det är Koranen. Wallahi, det är skamfullt av oss. Var och en av oss som inte kan arabiska språket, som inte kan Koranen, som inte kan läsa den och sätta den i praktiken. Vad är din kärlek till profeten Muhammed sallallahu alaihi Vad ska du säga till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam då den dagen du springer mot hans damm på, på domedagen? Ilal hawd. Du springer mot dammen du vill, du vill dricka från hans hand. Sallallahu alaihi wasallam. Vad ska du säga till änglarna? När de säger till dig undan. Undan kommer änglarna att säga. Allah subhanahu wa ta'ala sätter en grupp av änglarna runt om dammen som ser skillnad på folk. Du är rättfärdig, kom in. Du är inte rättfärdig, undan, ut med dig. Det är innebörden av det. Och vad säger han sallallahu alaihi wasallam som är barmhärtig? som är nådig, som Allah subhanahu wa ta'ala har skickat honom som en barmhärtigheten till hela jordklotet. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Vad kommer han att säga? Ummeti, ummeti. Vad kommer änglarna att säga till honom? Du vet inte vad de har hittat på efter dig. Vad är det som vi har hittat på? Vi lär inte våra barn Koranen. Vad är det som vi har hittat på? Vi tar inte hand om våra grannar. Och det är viktigt för oss som bor i ett samhälle som Sverige, där våra grannar är icke-muslimer. Wallahi, det är väldigt viktigt. Jag säger det en gång till. Wallahi, det är väldigt viktigt. وإن أحد من المشركين om någon av de icke-troende blir granne med dig eller kommer i närheten av dig, så ge honom hans skydd och låt honom höra, lyssna, budskapet, Koranen. Vem är det av oss som har satt detta i praktiken, mina bröder? Wallahi, vi är långt från religionen. Vid Allah, vi är långt från religionen. Och vi påstår att vi älskar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Våra barn som inte kan mer än Qul Allahu ahad. Visst, det är en tredjedel av Koranen. Det är inte en tredjedel av Koranen på det sättet som du tänker. Dess innebörd är en tredjedel av Koranen. För att Koranen har kommit med tre olika budskap. Den ena är Tawhid och det är den delen det betyder inte att ditt barn kan en tredjedel av Koranen. Den gången du har lärt honom Qul hu Allahu ahad. Må Allah subhanahu wa ta'ala belöna dig. Man lär honom mer. Våra barn kan tecknade filmer utan till. Våra systrar, subhanallah, och våra bröder. De grät när Whitney Houston dog. De grät. Wallahi, de grät. De gråter inte när muslimerna dör runt om i världen. Vad är det för tid vi lever i? Vad är det för tid som inte vi har barmhärtighet mot varandra? Varför detta? För att vi är långt från religionen. Vi är långt från religionen om vi påstår att vi älskar profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så första punkten efter de här punkterna som vi känner till från olika ulema är att jag sätter igång med mitt barn och lär mitt barn tawhid, monoteism, kärlek, vad Allah subhanahu wa ta'ala har kommit med. Hur mitt barn ska klara sig i ett samhälle som Sverige Wallahi, vi har det underbart, vi har det jättebra. Att vi lever i ett samhälle där vi inte har krig. Där vi inte blir skjutna mer än någon enstaka gång, som det hände med Malmö. Och det är uppgörelse. Allah subhanahu wa ta'ala skyddar oss från det. Vi lever i ett samhälle där vi har varmt vatten. Vi har allting som vi behöver. Men problemet är att vi är vana med gavorna. Vi är vana med alla de här gavorna. Det är standard för oss. Att jag ska ha varmt vatten hemma. Wallahi våra bröder där nere i Mellanöstern. Wallahi de har inte vatten. Inte bara varmt vatten. De har inte ens vatten i deras hem. Wallahi de har inget vatten i deras hem. Det är ett standard nu för tiden för vår del att vi har allt som vi har idag. Vi glömmer bort. Vi har inte ens läst den här koranversen. Summa la tus'alunna yawma idhin anin na'im. Sen kommer ni att bli tillfrågade om gåvorna. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här koranversen under tiden där följeslagarna hade inte ens mat för dagen. Allahu akbar. Följeslagarna hade inte ens mat för dagen. De hittade olika köttbitar eller skinnbitar som hade torkat ut. De blötade ner det i vatten under natten för att äta det dagen efter. Subhanallah och profeten Muhammed sallam läser den här koranversen. Nekar de detta? Nej, wallahi. Sa de någonting? Det enda som de sa till profeten Muhammed sallam, vilka gåvor? Ayunain. Så vad säger profeten Muhammed sallam? Har ni sett det här kalla vattnet som ni dricker i öknen? Och vattnet blir på automatiken kallt om nätterna. De som har varit i öknen. Vattnet blir kallt om nätterna. Så har ni sett det här kalla vattnet som ni dricker? فذلكم النعيم فذلكم النعيم فذلكم النعيم Detta är gåvor från Allah subhanahu wa ta'ala. Vad ska vi säga? Vad ska vi säga där vi har mer än en dator hemma? Så vi kan inte skylla på att vi inte kommer åt kunskapen. Vi kan inte skylla på att vi inte kommer åt till någon sheikh som vi kan fråga. Vi kan inte skylla på att vi inte kan lära oss. Vad är problemet? Problemet är att vi har inte vilja till det. Vi har ingen vilja till det. Vi har stora problem mina syskon och det är att vi börjar med oss själva. Vi älskar profeten, det tvekar inte jag på. Wallahi, vi älskar profeten. Och var och en av oss älskar profeten, men vi har inte lärt oss att kommunicera med våra barn. Våra ungdomar, wallahi, var och en som är, som är tillräckligt gammal här, som har ett barn som är äldre än 10 år. Ställer du frågan till dig själv, hur kommunicerar jag med mitt barn? Har mitt barn det förtroendet för mig så att han kan berätta allt för mig? Har jag det förtroendet så att jag kan fråga honom om vad som helst våra döttrar, vilken relation har de med deras mamma? Problemet är att de har tappat förtroendet. Varför? För att de ser att pappan är ena sidan i jordklotet och de är andra sidan. Även om de bor i ett och samma hem. Mina syskon, wallahi, vi lever i bekymmer. Vi lever i ett bekymmersamhälle som vi lever i. Och var och en av oss säger, visst jag ska vända mig tillbaka till Mellanöstern om ett, eller till mitt hemland om ett år eller två år, eller tre år, eller fyra år, eller så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst vad jag säger till er allihopa. Och till mig själv till att börja med, vi kommer inte att flytta ut någonstans. Wallahi, vi kommer inte att flytta ut illa med rahima rabbi. Varför? För att det är här vi bor. Det är här vi bor. Subhanallah. Den danska utrikesministern blir tillfrågad och var bekymrad jag såg det på dansk TV. Han var, han var bekymrad om att de utländska minoriteten i Danmark tar sina kapital och köper förmögenhet i deras länder. Som Turkiet, Jugoslavien och Mellanöstern. Vet ni vad han besvarade med? Oroa er inte. Han sa oroa er inte. Så sa han, vadå? Vet du vad han skulle svara? Det, det är ett kapital som vi har, som tillhör Danmark, som är utomlands, den kommer in snart. Så sa de, hur så? Han sa, det här är unga killar som är uppväxta här i Danmark. Och de kommer att fortsätta att bo här. Så vi kommer att bo här, mina syskon. Så vad är det vi bör göra? Ta hand om det samhället vi lever i. Profeten Muhammed sallam har kommit med ett komplett budskap från Allah subhanahu wa ta'ala som är anpassad för Sverige, som är Danmark, som är Norge, som är Island, som är Tyskland, som är Polen, som vad som helst på det hela jordklotet. Vad är det vi ska göra? Implementera det, sätta den i praktiken, följa den, lära våra barn tawhid, lära våra barn hur de ska agera och tala med icke-troende. Meddela dem att islam är ingenting att vara rädd. Jag är muslim, jag är praktiserande muslim som följer islam som ni ser. Och så vidare. Våra barn skäms att be vid skolor. Wallahi, de skäms. Jag säger wallahi för att jag har massor med frågor som kommer via nätet. De skäms. Kan jag slå ihop bönerna när jag kommer hem? De skäms att be om de är på sjukhuset eller ute på gatan. Vad är det vi skäms för? Vad är det vi skäms för när Allah subhanahu wa ta'ala har accepterat den religionen för oss? Ingenting att skämmas. Varför skäms inte de som röker offentligt ute? Varför skäms inte de som dricker alkohol offentligt ute? Och de vet om att det är felaktigt. Var och en vet om att det här är skadligt. Var och en vet att det här är felaktigt. Men vad är det våra barn saknar? Den relationen med oss. Så om vi verkligen älskar Allah subhanahu wa ta'ala, vad är det vi bör börja med? Vad är det vi bör sätta igång med? Lära oss själva. Lära oss själva, jag säger det en gång till. Lära oss själva det minsta lilla om religionen och säg till våra barn, ungen, så här ska vi göra. Meddela dem. Gå till skolan när det är Ramadan. Gå till skolan när det är Eid. När det är högtid. Och meddela dem att mitt barn, den är muslim, den behöver ha en ledig dag. Meddela dem att vi måste fira det. Det är ingenting att skämmas. Svenskarna håller på att ta in Ramadan, högtiden, alltså Eid al-Fitr. De håller på att göra den till en offentlig högtid. Subhanallah. Och vi har inte tänkt på detta än. Vi är långt från samhället. Varför? Vi kommer inte in i samhället och försöker involvera oss och lära oss någonting av samhället. Varför? Vi tror att religionen ser till att vi ska skydda oss hemma och stanna hemma. Wallahi mina syskon. Wallahi, om inte vi engagerar oss, blir en del av samhället som vi lever i, som vi kommer att fortsätta att leva här. Vi kommer aldrig att lyckas. Vi kommer aldrig att få respekten. Respekten som vi saknar från människorna runt omkring oss kan vi erhålla den gången vi håller fast vid Allahs lina, Koranen. Håll er fast vid Allahs lina utan att skämmas. Omar radiallahu anhu och arda, när han skulle öppna Jerusalem och ta emot nycklarna vad är det för kläder han hade? Han hade lappade byxor. Abu Ubaida säger till honom, om du hade bytt ut dina byxor, vad säger han? Och Abu Ubaida, hade det varit någon annan än dig som har sagt detta, hade han fått. Vi är en nation. Lyssna vad han sa. Nahnu ummatun. A'azzana Allahu bil islam. Vi är en nation som Allah subhanahu wa ta'ala gav oss högmod mod och respekt genom islam. Så länge, lyssna nu, så länge som vi håller fast vid det. Och så länge som vi lämnar islam kommer Allah subhanahu wa ta'ala att förnedra oss. Varför? För att han säger, vi säger att vi är muslimer och vi säger att vi tillhör Allahs religion och vi vill praktisera, vi älskar profeten, vi älskar Allah subhanahu wa ta'ala, vi älskar följeslagare, men vi följer ingen av dem. Vi följer ingen av dem. Därför mina syskon, om vi verkligen tänker på det här framtiden som vi vill, om vi vill erhålla ett paradis som är lika brett som himlarna och jorden, så måste vi börja med tawhid. Lära mig om Allahs egenskaper, Allahs attributer. Vårt problem är att vi inte känner till Allah subhanahu wa ta'ala tillräckligt. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ Vi har inte upphöjt Allah subhanahu wa ta'ala så som vi bör. Vi har inte gjort det. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ vårt bekymmer är, vårt problem, det grundar i att vi inte vet vem är det vi dyrkar och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Hade vi gjort det, wallahi, hade vi gjort detta så hade vi upphöjt Allah subhanahu wa ta'ala på ett annat sätt. Lovprisat honom på ett annat sätt. Gjort zikr för Allah subhanahu wa ta'ala. Tänk om någon av oss, någon av oss, det är den svenska kungen, nämner hans namn vid närvaro av alla ministrar i Stockholm. Och det kommer ut i alla tidningar. Lyssna nu. Någon av oss som blir nämnd av den svenska kungen i Sverige framför alla ministrar i Sverige och det nämns i alla tidningar. Vilken glädje kommer du att ha? Den personen som gör det. Wallahi, han kommer hoppa av glädje. Vet ni varför? För att man är relaterad till det här dunjan. Men om jag bara sitter i moskén och nämner Allahs namn, vad kommer att hända? Allah subhanahu wa ta'ala som är kung av alla kungar kommer att nämna mitt namn. I en samling som är ännu bättre än alla människor. Men jag tänker inte på detta. Jag vill se något resultat framför mig. Mina syskon, resultatet är paradiset. Jobba för ett paradis. Jobba för det som kommer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Här kommer vi att dö. Här kommer vi att dö men där kommer vi aldrig att dö. Och där ska vi välja paradiset eller helvetet. Vad är det vi vill hamna i? Är det paradiset så jobba för det. Gör någonting för det. Praktisera islam. Följ budskapet. Sätt det i praktiken. Dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Sätt väckarklockan på kvart i sex på morgonen för att be fajr istället för att sätta den på kvart i åtta för att åka till skolan. Kom hem eller be isha i moskén för att det är den tyngsta bönen över en som är hycklare. Kom hela tiden ständigt till moskén. Håll dig kopplad till Allah subhanahu wa ta'ala. Gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Att han ska vägleda dig. Att du ska vara en ursak till dem som blir vägledda. Att du ska vara en ursak till att dina barn följer islam och följer budskapet hos Allah subhanahu wa ta'ala. Problemet mina syskon är att vi vill se ett resultat framför oss. Men wallahi, om vi hade haft den iman, den iman som följeslagarna hade en följeslagare som hade tre dadlar i handen. Och vad är det han gjorde? Han frågade profeten Muhammed sallam, hur kom jag till paradiset? Så sa han att du kämpade nere och så hamnade du i paradiset. Han hade tre dadlar. Vad är det han sa? Tittade på dadlarna och kastade dem. Han tyckte det skulle ta lång tid för att äta upp tre dadlar och sen delta med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vad är det han sa? الجنة ورب النظر إني لا أجد ريحها من دون أحد Vid Allah, jag känner doften av paradiset vid slaget. De hade den iman mina syskon. Så bygg er iman. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger att iman yazidu wa yanqus. Iman den ökar och minskar. Den ökar med ta'at genom att lyda Allah och minskar med synden. Så vill du vara respekterad hos Allah, respekterad av människorna runt omkring dig. Wallahi, håll dig Håll dig vid Allahs lina, följ budskapet för Allah subhanahu wa ta'ala, praktisera det, älska Allah, älska hans sändebud, älska den religionen, sätt den i praktiken. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala kommer att lyfta upp dig. Om inte det är idag så är det imorgon. Om inte det är imorgon så är det en snar framtid. Om inte detta så det räcker att du får det hos honom subhanahu wa ta'ala. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att hålla oss på den raka vägen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp ينقص فترى بتر وبجودة المسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يزل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد نسائنا اللهم اهد نسائنا اللهم اهد نسائنا اللهم اهد نسائنا يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا العفاف والحجاب يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه يا أرحم الراحمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر اللهم كن عونا لإخواننا في كل مكان اللهم كن عونا لإخواننا في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم كن عونا للمسلمين في كل مكان اللهم كن عونا للمسلمين في كل مكان اللهم أعز رايتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع راية التوحيد اللهم ارفع راية التوحيد اللهم ارفع راية التوحيد اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الموحدين الذين يحبون المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين يحبون المصطفى عليه الصلاة والسلام ويتبعون سنته ويتبعون سنته اللهم اجعلنا من الذين يتبعون سنته يا أرحم الراحمين واعلموا أن الله قد أمركم بأمر فبدأ به بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة الله